Antroji kronikų knyga, 11 skyrius. Rehabeamas, sugrįžęs į Jeruzalę, surinko iš Judo ir Benjamino namų 180 tūkstančių rinktinių karių karui su Izraeliu, kad sugražintų karalystę Rehabeamui. Bet viešpatė žodis atėjo Dievo vyrui Šamajai kalbėk Saliamono sūnui, Rehabeamui, Judo karaliui ir visiems izraelitams Jude ir Benjamine. Ir sakyk, taip sako viešpats, neikite ir nekariaukite su savo broliais. Kiekvienas grįžkite į savo namus, nes tai atėjo iš manęs. Jie pakluso viešpatie žodžiams ir sugrįžo, atsisakė eiti prieš Jeroboamą. Rehabeamas gyveno Jeruzalėje. Jis sustiprino šiuos judo miestus – Betliejų, Etamą, Tekoją, Betcūrą, Sohoją, Adulamą, Gatą, Marešą, Zifą, Adoraimą, Lachišą, Azeką, Corą, Ajaloną ir Hebroną, kurie yra Jude ir Benjamine. Sustiprinęs tvirtovės, jis paskyrė joms viršininkus ir įrengė jose maisto, aliejus ir vyno sandėlius. Kiekviename mieste jis laikė skydų bei iečių ir labai juos sutvirtino. Taip Judas ir Benjaminas pasiliko su juo. Kunigai ir levitai, gyvenantis Izraelyje, iš viso krašto susirinko į Judą Levitai, palikę savo priemeščius ir nuosavybę, atėjo į Judą ir Jeruzalę, nes Jeroboamas ir jo sūnus pašalino juos iš viešpaties kunigų tarnystės ir paskyrė kunigus aukoti aukštumose veršiams, kuriuos jis padarė, ir demonams. Paskui juos ir visi, kurie nukreipė savo širdis, kad ieškotų viešpaties Izraelio dievo iš visų Izraelio giminių atėjo į Jeruzalę, norėdami aukoti viešpačiui, savo tėvų dievui. Jie sustiprino Judo karalystę ir paremė Saliamono sūnų Rehabeamą trejus metus, nes tuos metus jie vaikščiojo Dovido ir Saliamono keliais. Rehabeamas vedė Mahalatą, Dovido sūnaus Jerimoto dukterį, ir Abigailę, kurios tėvas buvo Elijabas, Jesės sūnus. Mahalata pagimdė jam Jeušą, Šamariją ir Zahamą. Po jos Rehabeamas dar vedė Apšalomo dukterį Maaką, kuri pagimdė Abiją, Atają, Zizą ir Šelomitą. Rehabeamas mylėjo Apšalomo dukterį Maaką labiau už visas kitas savo žmonas ir suguloves. Jis turėjo 18 žmonų ir 60 sugulovių, 28 sūnus ir 60 dukterų. Rehabeamas paskyrė Makos sūnų abiją brolių vyresniuoju, nes norėjo padaryti jį karaliumi. Jis elgėsi išmintingai, išskirstydamas visus savo sūnus po Judą ir Benjamino žemių sustiprintus miestus, teikdamas jiems gausiai maisto ir surasdamas daug žmonų.